Eta gaurkoan aipatuko dugun gaia BTP-an kolektiboa izanen da, hainbat ofizialera ikuntza mailakoak bildu diraien kesa adierazteko, ikusko dugu zergatik kesu diren, eta hortaz hitz egiteko, Kristof, jauregi gure tartean dugu, bra, doni banelo argintzan ari den enpresa baten buru, egunon zuri. Iuron. Aipatzeko, eh, erreikuntzako ofizialak bildu ziztela kolektibo batean konkurentzia edo leia desleiala salatzeko, egoera zinez jasangaitza bilakazu da? Ba, mementoan, ah, kostaldean ah, biziki a, ah, kaltegarria da mementoan, eta kusten duguna, da emendatzen, emendatzen ari dela, eta gehiago eta gehiago sartzen ari dela. Eta jendeak atxamaiten dutela, iduriz, emengo, e, emengo jendeak atxamaiten dutela normal gauza hori. Zer da konkretuki hor normal atxamaiten den goera hori, eta gerozta txarrago bilakatzen den goera hori, Kristof Jauregi, konkretuki? konkretuki ere nahi du uh, eh, hemen lana, lana, lanak eskaintzen dituztenak egina azten dituzte dibisak uh, ebe uh, kampotia gerri erren dezake kampotik uh, eh, er, lan dira egoaldetik espainiatik ero, ero portugaletik eldo diren entrepratsa batzu eta eta bon, ba, konkurrentzia hortan ez gira gu uh, sekulan presio beretan sartzelan Europak eh, eskaintzen duen eh, gaitasun bat da, hori azken finean mugak idekiak dira, enpresak eh, zirkulatzen dute eta hien materiala saltzen edo hien zerbitzuak ere bai. E, zer da kritikatzen dena hor nolaz, azken finean asko zez apalago be, eskaintzen dituzte hien debisek, enpresak? Be, apalago, bo, lehenik guk nahi duguna zinez azpimagatu da publiko lanetan, horik, jende horik, uh, entrepresa horik sartzia. Uh, eh, eh, ertia ez girela le, uh, presio beretan sartzelan, gana edu zendako, zenta guk, eman zent, gure entrepresetan, uh, kargoa aise gehiago ditugu, egon handako oita amar bidein. Gero baliltzetan, pagaetan ere, uh, presio biziki apalak dituzte, paga biziki apalak. Ordion eh, hori eta ez da uzut kontatzen, eh, zera orenak eh, egunean edo hastean uh, egiten dituzten. Ordion balintza horietan gu eh, da ez ezgira lotzen eta hori uh, gu uh, nahi duguna egin ere uh, atseman uh, gauza mexiago pasteko erola, diferentzia sobra hondia da Zolak zuzena hor egiten duzie, azkenean hor emengo enpresai ere, zon bat hor kolektibo hortan, zolak zuzen hortan sartzeko prest sistemak? Bon, uh, biatu uh, oita amar bat entrepresai Me, gian erteko uh, dugu, uh, aipatzen dugula gure bazterretan, bon, gehio da, eh? zenta horrek ongitzen ditu, izain da entrepresa hondi, entrepresa tipi, denak onkitiak gire horretan. Hordian, eh, uh, eh, da gero zer egiten dugu uh, elgarrekin gauza horren aldatzeko. BTP Ankolar kolektiboa ipatzen dugula horretarazten uh, dizuegu. Uh, kolektibo hori beraz ereikuntzaren inguruko ofiziale ezberdinekin bildu da. Ogeita mar berrogei bat ofiziale, baina gehiago dira sartzen direnak uh, kesa horretan. Gizof jauregi beraz argina gurekin dugu hori dena aipatzeko. Aipatzeko da, errandugu horren arte beraz, be, azken finan, uh, publikoetan ere sartzen zire direla kanpoko enpresak edo kanpotik etorritako langile frango ere bai, baldintzak ez direla berdinak emengo langile eta kanpoko langile entzat, eta aipatzeko da ere bai lan orduak ere ez direla errespetatzen, gauza askotan, bentsat zuen salaketan artean hori ikusten alda, e, eh, norko nartzen ditu enpresa horiek baldintza horietan eto jarazte gaur egun? Bon, eh, um... publiko aferetan, izaitelan dira erriko etxe, izaitelan da kontxelo horoko izaitelan Eh, bizitegi sozialak egiten dituzten la, zerak uh, organismoak, nahi dut habitazio dat gantik, HLM eta batzo. Eta guk nahi duguna, eh, huai uh, hasigida salatzen hola, zenta haute eskondiak Eta nahi ginuke uh, politikoak erdezaten zinez buruetan, Uh, nahi bali lana eta aipatzen mitute beti lana berdela sortu eta guk erten dugu, jadanik diren eh, lantegiak eta diren uh, enpleguak dela susten gatu. Eta hola izanez, batimenduko arloan hasteko, peko errikarat adioaiten gira hola izanez. Eta hori nahi dugu uh, eh, erdezaten. dezaten. Badakit konkurentzian aldetik legeak bat direla, badakit ere, badakigu, zomeit uh, erriko etxetan uh, dutela beste gisara diokatzia. Legetik kanpo beraz? Ez, eren ezake eh, badirela, zentale, eh, xantiera emaiten direlaik, eh, ba, ez da bakarik prezioak ondutana badida notazio batzu, eman eh, zan, zu ze maiten duzun plantan alan horren egiteko, ze, eh, eman uh, zan, zikintegietan eh, ze egiten duzu, zikinak eta ze noate erabiltzen dituzun, eta hori notatia da. Ordion badida beste, eh, beste molde batzu xantierren emaiteko. Eta guna nahi duguna, ebe da, ebe, somete erriko itxek egiten mitute, ebe egide ezatela. Beste naz, beste naz ez dugu bat erabilirik ikusten hortan. Enpresen eh, arteko desiratasunan hor eh, be, sartzen dira presio mailan, funtsian azkenan begiratzeute xantiexak emaiterakoan. Eh, zer gaita dute erriek salatzen dituzularik azken finan, be, enpresa horiek dituzten joka moldak gehienetan, eta ipatzeko da gero berbai ipatuko dugu, hemenko enpresa batzuak ere bai, e, lan baldintza txarretan hartzen dituztela langile batzuk, atzerritik etorritakoak, eta horrekin ere bai enpresiak apaltzen dituztela. Hori dena, nola, nola esplikatzeute eta nola hon hartzen dute erriko txek? Eriko etxek erten dutena da ez dakitela, ez dutela komprehitzen nolaz, bon, badira lehenik legen aldetik ez dutela beste egitelan, lan, guk erten gu ez, badera beste manera bat egiteko, naikeri politikoa balima da egitelan da. Gero, uh, gero uh, uh, dena uh, erriko etxek kusten dute uh, presioa, presioa merkeago ordioan bere butxentan dako uh, ateratzen dira obekio. Hori uh, guretako da ikuspegi zinez uh, labur bat, zenta ondorioak zer dira, hemengo lantegiak esten dira, etxiko dira, hori ez da dudaik, hola segituz, etxiko dira, hori ze antail da, ze nahi dituzte, eh, egitarrak eh, langabezian eh, utzi, edo zer da, hori eh, guk uste dugu politikoa berdutela ikuspegi piskatu ronago, ronago soinez. Hor politikoen esku gaiten duzu, baina zote da ere presio arazo bat, kanpotik heldutako presioak merkeago badira, logikak hori eramaiten du, merke erat joitea eret. Ba, hori, eh, eh? hori egia da, gero, hori da epe eh, luzerako problema, Europa mailan bergin itezke uh, soldatak uh, berdin du, eta karguak eta gainateko manan. Krisia demora untan ez dut kusten, beste erresumek egin nutela inadar bat, uh, karguen handitzeko eta hola. Google egiten duguna, ebe memento hartan, zenta gauzak ezpeitira Europa gauza hon bata, Ni ez dut, eh, gu ez dugu gauza hori uh, zer egiten, banan eh, da uh, politikoa berdutela lan bat eman uh, sozial txailan, eta mentuaz beste erritar erri, horiek be, gure inerat adininditen. Eta ipatzeko, behar da, ere bai, behar dugu, balintzatxarretan hartzen zirela langileak, hori salatzen duzu zuen komunikatuan ere bai, etziztela enpresa hoien aurka, baizik eta denek behar balintzan lan egin behar zenuketela, ze balintzetan lan egiten dute gaur egun atzerritik etorritako enpresak eta be, e, tokiko enpresak ere hartzen dituzten langileak? Uh, uh, lan lan balditzen aldetik uh, dira gehienik uh, badira leku batzotan nun loiten duten ero depotetan, ero xantier berian ere, atxemaiten dira horik. Gero lekiamertan uh, dianez, erna dut, uh, kampuat dianez eta hola, Ta, ta gero horrenak, horrenak uh, uh, uh, gubernoa niz gehiago iten dituzte, eta hori da. Guk nahi duguna bada publikoen salaketa, eta bada beste gauzat guk kusten duguna eta horre gitu gehiago kezkatzen da, emengo lantegi batzua idilela gauza horretat lehatzen. Zein enbaixa? Be, ez dut izenik eranen, zenta ian ez da gure um, izenik uh, salatzia, manan da, nahi genuke oak diten, gauza hortaz, eta gurekin jinditen, bokokatzera piskat, eran nahi bitu, gu, guk uste dugu biltzen magiria denen artian, posible dela gauza horren aldatzea. Me da, gu gira diarriko bat bestian kontra diartzia ez da gure, gure sede hori egin nuke jende horik oaxta hazi oaxak ditezen eta jini gurekin lanak zet. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat gure gomita goizuntan argina da, enpresa buru eta BTP ankoler uh, kolektiboko kide ere, etxegintza keskatua da, kanpotik etortzen den eh, konkurentziarekin, eh, kontrolik gabe, sartzen dena, kakotzen artean, hemengo enpresak ere kanpotik etorri langileak hartzen dituztela ere salatzen dute eta bereziki kondizio txarretan, enplegatzen, haste burutan lanaraziz, adibidez, kontrolik gabe, Eh, utziak eh, diren enpresa batzu, hor ekintzetan hasi ziste, beraz salatzen hasi eh, ziste Kristof Jauregi, eta be, antenatik kanpolen aipatzen zinaukun ere, mehatxuak ukan dituzuela ekintza hoien ondorioak direnak. Ba, egia da, bon, ba, hola izan izanez, egia da, bon, hori da gehinik uh, diten dena promotoren ganik, zumeetzo, zon alla ibezalako bat, ahi da mementoana. Ebe, zomet, eh, uh, eh, ez gurek baita espada, manan zometzo eh, uh, direnak piskat federaguntzan taula, eta eta ia da, uh, direla lan kentziat, uh, eta berak deitu duela bat, eman ez hona lan, lan, kentzeko. Ba, hori da normal den gauza bat, eh? <laughs> ez normal mentoaz banana. Uh, eh, leia, leia bat da hor, eta hortako behar dugu denak bildu, eta zinez eh, horren uh, kontra joan, eta eta joko horitena hasten malima dira, ebezen dako ez, gu ere mentuaz asalatu uh, nola hiriren promotore horiek, azken final, aldaiek adibidez kontrolatzen aldu eh, be, ekonomia lokalaren uh, bizi irautea funtsian. Hor ikusten da, xantierak endu eta enpresa bat, be, azken final, zalantzen ezartzen dutera. Ah, ba, hola, segituz, hola, izaita lan da, mananguk eh, da, etiko mailan, bakizu legen aldetik gauza frango egite da. Uh, eh, Erek uh, baldintza xarretan arzia eite lan da legez ere. Badira, hori da problema, ez da guk erten duguna aldai bezalako atzo edo erriko etxe eta ta gu entrepresa gisa ere badugu eh, zinez egiteko zerbait eh, ekonomia mailan hemen, iparaldean. Ta guk erten duguna berdela gauza hortan guk berdugula ikusi gure onena zein den. Badakit promotorek beren zera dela be, inala idaztia zenta kusten da kanpotik inazten dituzte lanak, manan prezioak hemen uh, aloko, uh, zera etxena ez da bate behititzen. Kalitatearen aldetik uh, eh, behar inan ziste ere? Kalitatea, bon, uh, lege mailan ere gauza hortane ez da, ez da dezberdintatxun batzu bat dira, me uh, eda nok pahatzen dina areke egiten du legea. Eta beste galdera bat ere tortzen zitzaidan burura. Eh, bon, eh, ipatu dugu legezkoak diren konkurentziak badirela, baina berdenboran ere mengo enpresa batzuek kanpoko jendea hartzen duelarik, aste burutan eh, lanarazten duelarik. bon, hori iztutuzte ahunt legezkoa denik, ez da kontrolik, hortan nola, nola posible da, hola segitza enpresa batzuek kontrolik gabeko lana eta baldintza txarretan lanaraztea langileak. Uh, egia da ez dela errez, komprenitzia. Zenta guk ere ikusten dula izomat, uh, eh, somatetaraino giren uh, aste erditan erren azeke, me gero iduriz, haste uh, buruetan ez dira gehiago lanian ari iduriz. Mana, biztan diren gauza batzu bat dira, me, hola, hola, ez da... Uzten da egiten edo, edo da ez dela borontaterik? Ba, pentsatzen du bietek badela, uh, borontatea balitz, Eh, gauza horik bedein aste buruetan eta gelitzia hori ontsaliteke. Eta gero, bon, zer nahi bada beste gauza bat, aste erditan ere, eniz gauza ez dira, ez dira gauza guziak ustelan, manan biztan diren gauza batzu eta jakitenak. Eh, nik, uh, eman ezan, uh, norbaitek emaiten dilaik publiko batetan lana, bon, da berdu sigurtatu sozial mailan, behar girela. Gu ez gira konkurentzian kontra hori berrezkoa da, hori eh, normalden gauza bat, bada aski entrepresa, baina berdena, berda konkurentzia sano bat. Egan nahi dut baldintza berekin, hor ez gira, ez gira lotzelan. Eta problema guk usten guna, bon, en, gehiago entrepresak eh, lehatzen gauza hortan, egan nahi du gu bezalakoak ez ez dugu nahi lehatu gauza hortan, manan, Goiz ero behant, segitzen malimada hola, ez, ez gira, ez dugu irautelanko. Ordion, presio bera soiten malimada eta segitzen malimadu hori hortan, beharko ditugu guk ere gure lantegia etxi. E, eh, badira man, batzu ebe, pentsaketan nahi direnak, eman duzuan, egoalderat e, eh, joaitia. Zerbait muntatzean eta ditia. Mm. Hor, egida eh, zinez... Logika bitxia eta ekonomia zalantzan zartzen dugu. Hmm. Eta hori, hori e, denek behar dugu gure kondutan hartu eta, eta zerbait egin, ez da itena nola eta batekin hasi zinetan salatuz, beraz, be, be batzu, obra batzu, ez zituztenak errespetatzen balintza batzu, edo bintzat salagarriak eh, zirenak zuen eh, iritziz. E, eh, zen izanen dira horrengo pausoak, berbada kanpoko langileekin ere bai ahemanetan sartzea, balintza horietan ez dutenak onartzen, funtsen lan egitea? Bitzaz, eh? Guk nahi duguna, da diendiak bilgiten, bilgiten denak eta, eta zerbait erantzun batzen emaiteko guk eh, hor eh, nahi ditugu lantegiak, benena zera eman dezaten, gu hortako baditugu emaite lan du bat? Bai, Bai, eman, eman. <clears throat> Eh, eta diakzeko, aski dute Facebooken ganik lotura egitea, mentoaz, kolektif BTP dioz, eta beste bat, BTP, BTPEC lau, abildua gmail.com eta hortan or, agerematan jartzelan dira, edo zoinek, eta partikulazki bon, entrepresa buru, nahi genutuzke jakin eh, ados balima dira, eta gurekin... Eh, Eh, gehio balimagira ebe, indar ukanen dugu, eta beste gauza bat, eh, edo zen ero edo auta gai balimadira eriko etxetan, ebe jar gureten kontaktuan. Hori da, haute eskunde untan ere, deialdia luzatua, Christof Jauregi, eh, BTP Ankoler, beraz, kolektiboko kide gurekin ginuen, milesker gurekin egone goizuntan. Milesker zoer.